ऐं ऐं पैगुंबर तोखां अॻु को पैगुंबर मर्दनि खां सवाइ न मोकिलियो अथऊं उन्हनि ॾांहुं वही थिए कईसूं पोइ ऐं माण्हू जेकॾहिं अवी न ॼाणंदा आहियो त किताब वारनि खां पुछो